מזמור נ"ט למנצח אל תשחט לדוד מכתם, בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תשגבני. הצילני מפועלי אוון, ומאנשי דמים הושיעני. כי הנה ערבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי, אדוני. בלי עוון ירצון ויכוננו, עורה לקראתי וראה. ואתה, אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תחון כל בוגדי אבן, סלע. ישובו לערב, יהמו ככלב, ויסובבו עיר. הנה יבעון בפיהם, חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע? ואתה, אדוני, תשחק למו, תלעג לכל גויים. עוזו אליך אשמורה, כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני ושוררי. אל תהרגם פן ישכחו עמי, הנעמו וחילך, והורידמו מגיננו, אדוני. חטאת פימו דבר שפתמו, וילכדו בגאונם, ומעלה ומכחש יספרו. כלה וחמה, כלה ואינמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב, לאפסי הארץ סלע. וישובו לערב, יהמו חכה לב, ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא ישבעו וילינו. ואני אשיר עוזיך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי.